Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 22, 1891 Ipinalabas ng kanyang kabanalan Leo XIII ang kanyang pang-apat na put isang encyclical na Octubri Mense. Sa nasabing encyclical, hinikayat ng Santo Papa ang lahat ng mga mananampalataya na manalangin ng rosaryo bilang pagpupugay kay Birheng Maria sa buong buwan ng Oktubre. Hangad ng banal na Papa na sa paglapit kay Maria, ang buong nasyon ay muling manumbalik sa pagtitiwala at pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.